sharaf bizni tilda aytadigan bo'lsak shunday bir narsaki inson shu sharaf deyilayotgan narsa bilan faxrlanadi yoki bu narsa birinchi bo'lib biz qilganmiz deydi inson aytib keyin faxrlanib yuradigan ishi insonlar har xil narsani ustida o'zlarini sharafli deb biladi moli dunyosi bilan o'zini sharafli deb biladi mansabi bilan, amali bilan, moli dunyosi bilan yoki kuch quvvati bilan o'zlarini sharaf egasi deb biladi. Lekin haqiqiy sharaf qaysi sharaf? Qaysi sharaf hamma sharaflarning ustida turadi. Esimizdan chiqmasin. Yer yuzida bo'lgan har qanday insonni musharraf qiladigan, inson aytib faxrlanib yuradigan hamma ish inson vafot qilishiga bilan yerni betida qoladi, qabrga o'zi kirib ketadi. Endi siz bilan biz bugun aytadigan bu sharaf Alloh taolaga qul bo'lishlik sharafi. Sharaflarning sharafi, eng oliy sharaf bu bandani Allohning quli bo'lishligi. Eng oliy sharaf Alloh bir bandani meni bandam deyishligi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi boshqa oyatda. Mana amila amalan solihan min zakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون erkakmi yo ayolmi kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz kim erkak bo'ladimi ayol bo'ladimi savob ish qiladigan bo'lsa, dunyoda hayotini pokiza qilaman deyapti Alloh. Shirin bo'ladi hayoti. Farqi yo'q u boy kambag'alliga. Hayoti pokiza shirin bo'ladi. Oxiratda eng zo'r amallarni mukofotini beramiz. Ya'ni mukofot hayotda qilganidan ko'ra mukofoti chiroyliroq beriladi. Xuddi mana shu oyatni ro'parasida boshqa oyatda albatta aytib o'tishimiz kerak. Alloh taolo aytadi: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى endi kim meni zikrimdan yuz o'girsa dedi Alloh taolo unga tanglik hayotini beramiz dunyoda va qiyomat kunida ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz bu oyat bu dunyoga birinchi oyat bu dunyodagi mukofot oxiratdagi mukofotni aytdi ikkinchi oyat ham bu dunyodagi jazo hamda oxiratdagi jazoni aytdi Robbisini zikridan yuz o'girgan kishi, Allohni tanishlikdan, ibodat qilishlikdan bosh tortgan kishi dunyoda tang hayot bilan yashaydi. Farqi yo'q buni ham, boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, sog' bo'ladimi, kasal, farqi yo'q. Allohdan yuz o'girdimi, bu odamda tang hayot kechirishiga shubha yo'q. Bu dunyodagi jazosi oxiratda va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomat kunida ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz. Parvardigoro, ha dunyoda ko'zim ko'rar edi-yu, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding deganida Alloh subhanahu va taolo senga mening zikr, mening oyatlarim tilovat qilib zikr qilinganda yuz o'girgansan, sen shunday unutilasan deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yadhkuru robbahu vallazi la yadhkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti." Robbisini eslaydigan kishi bilan Robbisini zikr qilmaydigan kishining misoli tirik odam bilan o'lik odamga o'xshaydi. Allohni zikr qilgan odam tirik deyiladi. Birodarlar, shuni tushunib olaylik. Allohni zikr qilyapsizmi, demak tiriksiz. Allohni zikr qilmayaptimi bir inson, demak bu tirik emas, bu o'lik hisoblanadi bu inson. Demak, Allohning quli bo'lishlik shunday sharafki, siz bilan bizni tirik qilyapti. Endi shunday tiriklar bor, o'liklardan farqi yo'q ularda. Chunki Robbisini zikr qilmaydi ular. Alloh taolo siz bilan bizni bir maqsad uchun yaratdi. Bekardan bekar yaratib qo'ygani yo'q. Yeb ichib, ko'payirlik o'tib ketadigan bo'lsak, boshqa bahoyimlardan, boshqa hayvonlardan farqimiz yo'q. Agar faqat qonimizni to'yg'izib, e, uy joyini qilib, bola chaqa qoldirib ketaversa, bu ishni işte hayvonlar ham qilyapti. Inson ibodat qilmasa ekan, hayvonlarga barobar bo'ladi, balki hayvonlardan ham pastroq bo'ladi. Robbilariga kofir bo'lgan kimsalar hayvonlardek yeyishadi, hayvonlardek ne'matlanishadi, boradigan joy jahannam bo'ladi. Boshqa oyatda ulaika kal an'am balhum adol. Ular hayvonga o'xshaydi Alloh taolo. Balki hayvondan ham adashganroq bo'ladi ular. Siz bilan biz Alloh taolo o'ziga qul bo'lishimiz uchun yaratdi. Inson xolasa ham, xolamasa ham o'zi qul bo'ladi. ob havodi quli. Isib ketsa kiyimini yech deydi, ob havo kiyimini yechadi. Sovib ketsa kiyin deydi, kiyinadi. Kiyim kiyishda ob havoda quli. Ovqat ichishlikda biror bir sharobni ichlikda organizmini quli, mononi yema, mononi yedi majbur qiladi, itoat qiladi. Shart sharoitni quli, narx quli, har xil holatlarda inson qul. Xohlaydimi, xohlamaydimi, u hurmas emas. Inson albatta qul. Endi inson o'zini qulchiligini, haqiqiy qulchiligiga qaytib olsa, boshqa hamma narsadan ozod bo'ladi. Avvalambor o'zini havoiy nafsini qulchiligidan ozod bo'ladi. Inson yo ko'kragida turgan havoiy nafsiga qul bo'ladi, yo Robbisiga qul bo'ladi. Tanlasin. Qul mana odam odamga quldorlik bir davrlari bo'lgan. Bitta qul bilan bitta ozod odamni olaylik. Haligi ozod odam Tirishchilikni g'amini qilish kerak. Ijodiy tashvishini qilish kerak. O'zini ko'chada bir har xil yomon holatlardan himoya qilishi g'amini qilish kerak. Xullas, hamma g'am tashvishi o'zini yelkasida. Endi qulchi. Qulda bitta g'ami bor. Shu xo'jayinini aytganini qilib qo'ysa, qonini boqadigan ham xo'jayini, birovga urdirmaydigan ham xo'jayini, tomini beradigan ham xo'jayini, uylab qo'yadigani ham Aytingchi, mana shu o'rinda qulni hayoti boyagi ozod odamnikidan ko'ra yengil. Endi inson Robbisini qulchiligini bo'yniga olib, qulligini tan olib, Allohga bo'yin etgan bo'lsa, boshqa hamma tashvishlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining zimmasiga olgan. Endi faraz qiling, Allohga suyanishni bilmagan odam qanday qiylanib yashaydi hayotda? Inson qul, iloji yo'q qul. Lekin haqiqiy qullik Alloh taologa bo'ladi. Demak, siz bilamiz Alloh taolo ibodatni uchun yaratgan ekan, ibodatning ma'nosi nima? Ibodat so'zi bu jami kalima. Allohni rozi qiladigan so'z, amal u zohiriy bo'ladimi, botiniy bo'ladimi, ibodat bo'ladi. Har bitta aytilgan so'z, har bitta qilingan amal ibodat bo'ladi. Mashhur hadis qudusiy juda ko'p takrorlanadi. Alloh taolay aytadi: "Banda men unga farz qilgan amallarni bajarishlik bilan yaqin bo'ladi. Ya'ni boshqa hech qaysi amal bilan Allohga bunchalik yaqin bo'la olmaymiz. Farzlar birinchi o'rinda. Farzlarni bajaradi, deyapti Alloh. Nafil ibodatlarni davomiy suratda qiladi, shu bandani men yaxshi ko'rib qolaman deydi. Yaxshi ko'rib qolsam, ko'radigan ko'zi, eshitadigan quloqi, ushlaydigan qo'li, bosadigan qadami men bo'laman. Agar so'rasa beraman, panoh talab qilsa albatta panohimga olaman deydi. Alloh bandam desin. Alloh bandam desa. Biz million marta, milliard marta Alloh meni Robbim desak-ku, Alloh taolo bir marta bizni bandam demasa, u quruq da'vo. Kattalarimiz gapi bor. Alloh o'zi bandam desin deb qo'yadi. Jibril alayhisalomga Alloh taolo "Ey Jibril, falon bandani men yaxshi ko'rdim" dedi. Siz ham yaxshi ko'ring dedi. Jibril yaxshi ko'radi. Jibril samo ahliga aytadi, Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'ring deydi. Samo ahli yaxshi ko'radi. Yer ahliga tilinadi. Yer ahli yaxshi ko'radida Alloh yaxshi ko'rgan bandani odamlar orasida bu uchun qabuliyat ochiladi. Odamlarga, odamlarning qalbiga yo'l ochiladi. Allohning qulchiligini o'rnida qilgan kimsaga. Ana shu hadisga qaytadigan bo'lsak, Alloh taolo men falon bandani yaxshi ko'rdim, ey Jibril siz ham yaxshi ko'ring deganini o'zi qanaqa sharaf. Bir mulohaza qilaylik-da. Alloh sizni men yaxshi ko'rdim. Jibril siz ham yaxshi ko'ring deyishligi bundan oliy martaba, bundan bir yuksak sharaf bo'ladimi? Allohning quli bo'lishlik, ya'ni Allohni Alloh sevgan quli bo'lishlik. Bundan ortiq sharaf, bundan ortiq manzilat bo'ladimi? Biz mana shu narsalarga intilishimiz kerak. Biz dunyoda sharaf deb qo'layotgan mana bu dunyo matohi ehtimol yetarmiz unga. Ehtimol yetmasmiz. Lekin bu yerda bitta qolib ketadigan narsa. Alloh taolo o'zi bandam desa. E Parvardigor, sen meni bandam deb qo'ysang, bundan ortiq sharaf bo'lmaydi men uchun Haqiqatan agar Alloh bandam desa, dunyoda ham aziz qiladi, oxiratda ham aziz mukarram qiladi. Albatta sharaf bu manzilat bilan, makonat bilan, rohat bilan, mol dunyo bilan bu narsalar bilan yetilmaydi. Haqiqiy insonni rohati, xotirjamligi, saodati dunyo matoh bilan bo'lmaydi. Sayyorasini qimmatligi bilan, hovlisini kengligi yu binosini balandligi bilan bo'lmaydi. Albatta, Alloh taoloning huzurida banda bo'ynini egib, qo'lini ko'kka cho'zib, Parvardigor deb turishligi bilan bo'ladi. Mana shu eng katta sharaf. Tarixga qaytaylik. Firavn qanaqa yashagan? Zo'r yashagan. Hech qanday bir mashaqqat sezmagan, hamma narsasi bo'lgan. O'shuning uchun xudoman degan. Lekin shu la'in, shu badbaxt suvga cho'kayotgan paytda Musa va Banu Isroil iymon keltirgan Allohga iymon keltirdim, men ham musulmonman dedi. Alloh qabul qildimi? Alloh qabul qildimi? Shu kalimani siz bilan bizga biz cho'kmasdan turib, Alloh saqlasin cho'kishlikdan, bunaqa cho'kishlikdan. Berdimi tilimizga? Bilib qo'yinglar, siz bilan biz mu'minlarda bor sharaf bu faqat mu'minlarda bor sharaf. Bu sharafni Alloh taolo boshqa hech kimga bergani yo'q. Haqiqiy ulug'lik, haqiqiy manzilat, haqiqiy martaba peshonani yerga qo'yishlikda. Peshonangizni yerga qo'yib turib, Allohga hamd ayting. Hammaga ham bermayapti Alloh bu ne'matni. Alloh subhanahu va taolo huzuriga borganimizda inna akramakum indallohi atqakum. Men sendan falon narsa bilan balatman, sen mendan mana qiyin past, seni manoning kam, shu bilan mana bir tafovut bor. bir birimizning sharafimiz har xil. Lekin Alloh taolo aytayapti, meni huzurimda, meni o'lchovimda hurmati balatinglar kimlar? Ko'proq qo'rqaninglar. Xo'p. Alloh taolo insonlarni yaratdi. yaratib turib bo'ldi. Musulmonlar kofirlar. Musulmonlarni kofirlardan baland qildi. Endi musulmonlarning ichidan Alloh taolo payg'ambarlarni tanlab oldi. Payg'ambarlar boshqa musulmonlardan sharaf jihatdan balandroq. Endi bu payg'ambarlarning ichida Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni yana yuksaktirdi sharafini. Sharafi oliy bo'ldi. Hamma payg'ambarlardan ulug' bo'ldi. Alloh taoloning yaratgan mahluqotlarning eng afzali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar. Endi mana shunday manzilatga chiqqan kishiga, shunday bir oliy maqomga ko'tarilgan zotga Alloh taolo meni bandam deb aytayapti. Meni qulim deb aytayapti. Sharaflarning sharafi Allohning quli, Allohning bandasi bo'lish. Muborak bo'lsin shu sharaf hammalarga. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qildi. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Kimni deyapti? O'zini bandasi. eng oliy manzilatga ko'tarilgan Muhammad alayhisalom hatto Jibrildan ham yuqori manzilatga ko'tarilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qiganmiz. Merojga chiqqan kechada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu bilan Jibril birga yurib bordi, 7 qavat osmonni kesib yozib. Endi ana shu atilingan Sidratul Muntahoga yetganda Jibril bir qadam bosa olmadi oldiga. O'tmaysizmi oldiga deb payg'ambarimiz Jibrilni taklif qilganida, "Ey Muhammad, bu shunday manzilatki, bu yerga sizdan boshqa hech kim bosolmaydi qadamni. Agar bir qadam bossam kuyib ketaman dedi. Jibril olmagan joyga yo'talgan payg'ambarimiz Alloh taolo eng eng bir pokiza, eng ulug' so'z bilan aytayapti. O'zini bandasini deyapti. Boshqa oyatda aytadi: "Va annahu lamma qama abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada." Payg'ambarimiz Qur'on tilovat qilib turganlarida bir to'p jinlar kelib eshitishgan. Mana shu haqida Alloh taolo shunday deydi. Albatta, qachonki Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhisalom u zotga duo iltijo qilgan holda turganida, ular, ya'ni jinlar Qur'on eshitish ishtiyoqida uning ustiga g'uj-g'uj bo'lib yopirilishga yaqin bo'ldilar. Alloh kim deyapti? Bandasi deyapti. Boshqa oyatda Tabarakallazi nazzala al-furqona ala 'abdihi liyakuna lil alamin nazira. barcha olamlarni oxirat azobidan qo'rqituvchi bo'lsin deb o'z bandasi Muhammadga Furqon, Qur'on nozil qilgan zot Alloh barakotli buyukdir. Nima deyapti Muhammad alayhisalom? Meni bandam deyapti. O'zini bandasi deyapti. Demak, Alloh taologa banda bo'lishlik sharafi bu hamma sharaflar ustida turadigan sharaf. Haqiqiy hayot o'zi qaysi hayot? Yeb ichib uxlagan hayotimizmi? haqiqiy hayotimizni eng guli deb atalgan vaqtlar bu qiyomda turgan hayotimiz. Rukuda turgandagi olgan nafaslarimiz, sajdaga qo'yganimizda boshimizni o'tkazgan vaqtimiz hayotimizning eng pokiza davri hisoblanadi. Chunki bir ellikka ga kirgan odam hayotini bir qaytarsa xotirasida. O'sha ilm o'qigan, Qur'on o'qigan, odamlarga savobli ishlarni qilgan davrini eslasa xursand bo'ladi. Ana shu hayotim zo'r hayot deydi. Ya'ni meni tirik bo'lgan kunim peshanam beriga qo'ygan kundan boshlanadi. Haqiqatda shunaqa, chunki o'sha peshanangizni sajdaga qo'ymagan davringizdagi hayot hayot emas. Haqiqiy hayot Allohning qulchiligini amalga oshirayotgan paytimizda o'tkazgan hayotimiz. Mana bu hayotimiz, mana shu masjidda o'tirgan hayotimiz, eng zo'r hayotimiz bo'lib qo'yiladi. Chunki tashqariga chiqqaningizdan keyin nima ishlar bo'lishini o'zingiz bilasiz. Hasan Basriydan so'rashdi. qiyomul layl tunda namoz o'qiydigan kishilar yuzlari munavvar. Nima sababdan shunandaqa? E Hasan deb so'rashdi. Hasan Basri javob berib aytdiki, bu kishilar hamma uxlayotganda Robbilari bilan yolg'iz qolib munojot qilishgan. Shuning uchun Alloh taolo ularga o'zining nuridan kiydirib qo'ygan. Qiyomul layl hamma uxlayotganda uyqusini harom qilib turishlik hammani ham qo'lidan kelavermaydi. Lekin buni mazasini totib ko'rgan odam o'zi biladi. Robbisi bilan o'zining o'rtasidagi sir bo'ladi u. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday deydi. Albatta dunyo ortga qarab ketib boryapti. Oxirat esa oldinga qarab kelib boryapti. Haqiqatda har bitta o'tgan kunimiz dunyodan bizni bir qadam, bir kun uzoqlashtiryapti. O'tayotgan har bitta kunimiz oxiratga bir qadam, yaqinlashtiryapti. Ikkalasini ham farzandlari bo'ladi deyapti Ali roziyallohu anhu. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar, oxirat farzandlaridan bo'linglar. Bugun amal qilishlikka fursat bor. Hisob-kitob yo'q hali. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning so'zi nihoyatda bir hikmatli. U kishi aytadi, agar quyidagi 3 ta narsa bo'lmaganida men hayotda yashashni xohlamas edim. Chunki hayotning lazzati Hayotda shirinligi mana shu 3 ta narsa bilan men uchun deydi. Nima edi u? Birinchisi qiyomul layl. Tunda tunni bir qismida uyqumizni buzib turishligimiz, jang namozga kelishligimiz. Bilasizmi, peshinda o'qiysiz, bomdodda o'qiysiz yoki xuftonda o'qiysiz, jamoatga chiqasiz, hamma ko'radi. Lekin qiyomul laylni, e, misol 2 kun mashqqa chiqmasangiz, yo'qlaydi odamlar, yo'qib ketdingiz deydi. Ha, yo'qib ketdingiz demasin deb ham chiqishingiz mumkin. O'zingiz bilmaysiz, lekin ana shu bitta ko'rsam xijolat bo'lmay ozgina riyo aralashib qolishi mumkin. Lekin qiyomul laylda haqiqatan xolisligida shubha yo'q. Chunki hech kim bilmaydi uni, ehtimol ayolingiz ham bilmas, o'g'atmassiz uni. Bolalaringiz ham bilmaydi. O'zingiz bilan Robb, lekin maqtana olmaysiz. Ma'nosi zo'r. Men kechqurun turib sakkiz rakat qiyomatlar namoz o'qib demaysiz umar ibn hattob aytyaptiki shu uchta narsa bo'lmasa men yashamay qolardim birinchisi qiyomatlar ikkinchisi ikkinchisi issiq kunlarda ro'za tutishlik ko'ring o'zingizni ixtiyoringiz bilan mashaqqatga chanqoqqa qo'yyapsizda maza qilyapsiz yana nimaga shuni qilsam parvardigorim mendan rozi bo'ladi hech kim ko'rmayapti uyda kompot turibdi, uyda choy turibdi, suv turibdi, qarab turibsiz choyga, hech kim ko'rmayapti. Nimaga ichmadingiz? O'zingizni qiynoqqa solyapsiz, lekin bu qiynoq rohat bag'ishlaydi. Parvardigor ko'ryapsan-a? Hech kim yo'q. Gaplashavering shu yerda. Munojot deyiladi bu. Ko'ryapsan-a parvodi, hech kim yo'q. Ichmayapman, seni deb ichmayapman. Ana shu ixlos bilan qilgan ishingiz qalbingizga nima beradi? rohat beradi. Demak, Umar ibn Xattob aytayotgan ikkinchi ish issiq kunlarda roza tutishlik. Uchinchisi solih kishilarni suhbatlarida o'tirishlik. Albatta Ibn Mas'ud roziyallohu anhu so'zi bor, Alloh taolo yer yuziga bir shingil jannatiylarni hayotidan tushirib qo'ygan. Ana shu jannatiylarning hayotida o'tirib topgan huzuringizni o'zingiz bilasiz. Ana shu bir shingil jannati hayot ilm majlisi deydi. Kirasiz, Allohda zikri bo'ladi, oyat aytilinadi, hadis aytilinadi, jannat dozohida gapiradi, haligi muammolar esdan chiqib, mazah qilib qolasiz. Keyin yana talpinib turasiz. Shu 3 ta narsa bo'lmaganida men hayotda yashashni xohlamasligimni ma'lum xato roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sahobalar, salaflar, tobiinlar, solih bizni siz bilan bizni salaflarimiz qanday bo'lishgan? Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Uhudga chiqib ketar ekan, Uhudda Sa'd ibn Abi Waqqosning duosini eshitdi. Sa'd ibn Abi Waqqos qo'lini ko'kka ko'tarib, "Parvardigor, ertaga menga shunday bir dushmanni ro'baro qilganki, kuchli bo'lsin, quvvatli bo'lsin. U bilan seni rozi qilish uchun kurashay, yengi, hamda uni o'ljalarini olaydi Uni duosini eshitib turib, Abdulloh ibn Jahsh roziyallohu anhu Parvardigor dedi. Ertaga menga shunday bir kuchli, quvvatli dushman ro'baro qilgan. U bilan men kurashay, u meni qatl qilsin. Quloq burunlarimni kessin. Qiyomat kunida tiriltirib, sen ey Abdulloh, quloq bilan burningiz nima bo'ldi? deb so'rasang, Parvardigor seni rozi qilish yo'lida kesildi bular dey. Shunday duo qildi. Chunki mana shu ishda işte Alloh taoloning roziligi bor edi, mana shu ishda işte qulchiligi bor edi. O'zini qulligini tan olayotgandi. Uhud jangi tugadi, musulmonlar mag'lub bo'ldi. Jang maydoni qaralar ekan, xuddi Abdulloh ibn Jahsh so'ragandek quloq bo'rinlari kesilgan holatda yotilardi. Ularni so'ragan narsalari nima bo'lgan? Oxiratdagi manzilasini manzilatini ko'tarishlik bo'lgan. Dunyoda bankdagi shotini ko'payishi, hovlisini kengayishi, jihozlarni olishlik bo'lmagan ularda ham. Chunki ular eng oliy sharaf deb Allohning quli bo'lishligini bilishgan. Bizda ham shu o'lchovlar bormi? Salaflarimizdan shunday so'z keladi. Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannata akhirah. Albatta dunyoda Jannat borki, bu dunyodagi jannatga kirmagan kishi oxiratdagi jannatga hargiz kirmaydi. Bu qaysi jannat? Bu qullik jannati. Bu ubudiyat, Alloh taolaga ibodat qilishlik jannati. Dunyoda peshanangizni yerga qo'yib yig'lab, qalbingiz huzur topmagan bo'lsa, ibodat jannatiga kirib rohat topmagan bo'lsangiz, oxiratdagi jannatga hargiz kirmaysiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari nimani quvalashgan, nimani istashgan. Kunlardan birida bir to'p kambag'al sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, ahli davlat birodarlarimiz, boy badavlat birodarlarimiz o'zib ketishyapti savobda bizdan. Biz o'qigan namozni o'qishyapti, biz tutgan ro'zani tutishyapti, lekin oshishcha pul bor ekan, sadaqa qilib o'tib ketishyapti" deb savobda qolib ketyapmiz deb alam qilib kelishdi. Savobli amallarni ozroq qilyapmiz deb kuyib kelishdi. G'amni qarang. Yeyolmayapmiz, kiyolmayapmiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, axir Alloh taolo sizlarga ham shunga o'xshagan narsani bermadimi? Har bitta tasbih, har bitta tahlil, har bitta takbir sadaqa va bir qancha savob eshiklarini ko'rsatdi. Hali kambag'allar xursand bo'lib ketishdi. Ozgina vaqtdan keyin yana kelishdi, ya Rasululloh, obolar ham aytishyapti-yu uni. Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga beradigan fazl dedi. Ularda ham qanaqa bo'lgan? Biz qanaqa ham bilan yashayapmiz? Biz qanaqa o'lchovlar bilan yashayapmiz? Bilib qo'yaylik, uyda o'tirib dasturxon ustida er xotin nimalarni g'amini qilayotgan bo'lsak, nimalarni gapirayotgan bo'lsak, ma kichkina bolalarimiz shu narsani hammasini yozyapti. G'amlarimizni to'g'ri qilaylik. Alloh taolo boshqa g'amlarimizni o'zimiz olayotgan. qalbingni menga bo'shatsang, qolgan hamma g'am tashvishing meni zimmamga degan. Yo ishona olmayapsizmi? Allohni rozi qilishlik, Allohning quli bo'lishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik. Alloh taolo ham hamma g'am tashvishlarimizni o'zini zimmasiga oladi. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. O'sha kunda sizlar hisob kitob uchun Allohga ko'ndalang qilinursiz.lar Sizlarning biron siringiz maxfiy qolmas. E'tibor bersanglar, hammamiz ko'rganmiz. Nonishtami, ma'rakami biror munosabat bilan tasvirchi ukalarimiz shunday tasvirga olib yurganda, dasturxonda o'tirganda haligi kamerasini obyektivist tomonga bunday qaraganda e'tibor berganmisizlar? Hamma esli yo'q qoladi. Yeyotgan bo'lsa nonni qo'yib qo'yadi, chanayotgan bo'lsa turib oladi. Nimaga? Qarang, bu Bu syomka qilingan kassetani siz ko'rarsiz, ko'rmassiz. Bir 2 sekund yoki 1 sekund yilashasiz kadrga. Lekin qo'qqis boshqalar ko'rgan paytda bir narsani chaynayotganimni ko'rilib, bir noqulay holat bo'lib qolmasin deb dunyodagi 2 sekund xijolatchilikdan uyatib indamay turasiz. Endi qiyomatda hamma ishlarimiz, har bitta gapirgan gaplarimiz, har bitta o'y fikrlarimizni Alloh taolo ontarib, o'rtaga tashlab qo'yadigan kunda o'ylasak qanaqa yashashimiz kerak? Ma yelkamizda ikkita kiroman katibin farishtalar bor. Har bitta gapirayotgan gapimizni, har bitta qilayotgan ishimiz yozib turadi. Alloh taolodan hayo qilaylik. Quvvati ketgan, beli egilgan, soch soqol oqargan ey oqsoqol, nimani kutyapsiz? Alloh taologa yo'liqishlikka nimani tayyorlab qo'ydingiz? yoki kuch-quvvatini ko'pligiga ishonib, orzu-havaslar oldagan, o'zini fahmi farosatiga suyanib qolgan yosh yigit. Alloh taolo bilan uchrashgani nimani tayyorladingiz? Tayyorgarligimiz yetarlimi? O'zimizdan so'raylik shu narsani. Ehtimol ertangi tong kimga uchundir otmas. Ehtimol kimdir uxlaydi, ertaman uyg'onmas. O'zimizga savol beraylik. Bugun amal qilishga imkoniyat bor, hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal qilishga fursat bo'lmaydi. Kim biron yaxshi amal qilsa, o'zi uchundir. Kim yomonlik qilsa, o'z ziyoniga qilur, Parvardigoringiz bandalarga zulm qilguchi emasdir. Eng oliy sharaf Alloh taologa qul bo'lishlik sharaf. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.